Allah radijallahu ta'ala jedan poznati ashab Allahov poslanika ali selam kada bi išao pa sreo karavan po spustinju koja dolazi njemu u susret zamolio bi i kazao bi im da stanite da jedan sahat vjerujemo zajedno. To jedan sahat ne misli se sahat čitav, nego se misli jedan trenutak da vjerujemo zajedno. To je da se družimo zajedno. Jer vjerovanje zajedno je jače nego vjerovanje puna osoba koje mi imamo. Zato su u nas i džemat, kao što znate, i klanjanje u džematu daleko se više vreduje nego kad čovjek sam pokuće to klanjanje. Isti je namaz, isto obave, isti kiraje, isti ruku, ista senda, ali se daleko više vreduje kada je u džematu. Zato što Allah voli džemat i Allah na džemat prosipa rahmet. I vi su muslimani saberu i skupe, vidjeli ste Allah za daje onaj nekoliko elemenata koji za nas puno vidimo to je spušta rahmet i džemat je upravo posuda gdje se rahmet skuplja. Manje možemo imati rahmeta kad nismo u džematu, nego kad smo u džematu. Dakle, džemat izaziva rahmeta Allahov. Zatim se kine smirenost. Vidite, danas na svijetu ljudi nemaju smirenosti. Zato piju apaurine i rade druge aspirine. Vidjeli ste. Zašto? Pa upravo zato što su sami odvojeni Ljudi u Njorku žive u stotinu spratova velikog zgrada, niko nikog to ne poznaje. I oni jednostavno sam. 15 miliona ljudi u Njorku, on je sam. Kod nas vidjeli ste, čim ne idu tri džematije, oni su zajedno jedan drugo. Idu, dolaze na kao jedan drugom i jedan drugi odlaze u džami i oni već imaju džemat, imaju društvo. E to Allah voli i zato spušta kada se vjernici saberu i da bi tumačili, učili Allahovu knjigu, da bi tumačili Allahovu vjeru, onda spušta i milost, spušta i sekinet, smirenost i spušta meleke koji okruže to sjelo ili taj skup ili taj džemat i koji donosi salavat na vjernike. Šta je salavat na nas vjernike od strane meleka? Salavat na nas jeste to njihova za nas. Sad možete misliti, kako se vi sad bilo u džani, bilo na drugom mjestu, sa jednim jasnim ciljem, da želite da saznate, spoznate Allaha Đalešanu, da govorite njegovoj vjeri, da govorite ono što firmira, što je dobro, Allah spušta meleke koji okruže taj džanat i donosi salavat na nas, to jest moli za nas. Jer mi kad jedni za druge molimo, pita je da li će Allah uvažiti našu dobu. Ako nam je odjeća haram, hrana haram, koje unosimo u sebe, piće haram koje unosimo u sebe, onda dova se ne prima. Prema tome, žaba jedan za drugog učinu, Ali na neki nemaju grije. Prema tome, njihove dove se uvažavaju. I vrlo je bitno da oni mole za nas. Dakle, da oni okruže taj skup koji će biti tako lijep da će oni, inša Allah, jednoga dana, onaj na naš mizan, kada budemo na sudnjem danu vidjeti koliko smo imali roba od strane meleka. Zato svaki naš skup svaki naš namaz koji se obavlja u džematu, svako naše predavanje, svaka naša hudba, svaki naš bajram namaz, svako naše okupljanje na ovim mjestima u stvari, vidite, izaziva Allahovu milost, njegov sekinet, mirenost i zato su najmanje, vidite, muslimani ugroženi u smislu ovako depresije kao što imate danas u svijetu. Najmanje muslimanima i vjernicima, praktičarima, trebaju psiholozi i psihijatri. Na zapadu svako ima svoga psihologa. Kod nas nema potrebe. Ko imaš nam kakav psiholog, pa on te liječi, jer ti čim otvoriš ujutru, Musa, vidjeli ste, čim otvoriš dobijaš to pustu. Koliko je ljudi tako da profesor Ahmed Đozo kaže, ja čitam tamo Kur'an i kaže, tek vidim kao da prvi put u životu vidim taj ajet. A što? Jer nije imao taj problem ranije, nego imao danas taj problem. A onda učiš ajete i dobiješ odgovor direktno u Kur'an i Kerimu. To je Kur'an. Dakle, Kur'an koga je Allah poslao da bude naš putovod, da bude naš, kako bi rekao, e, da, knjiga koja rješava naše dileme i probleme koje imamo. Drugi na to neće lako riješiti. Neće riješiti bez para, neće riješiti bez raznih projekata, neće riješiti dok ne budeš onaj ušao u njihovu partiju, u njihovu stranku, u njihovu opciju, vidjeli ste u njihovu sektu, neće da ti riješiti probleme. Allah rješava probleme svojim robojima svaki dan. Samo ujutro otvorite, vidjet ćete da ćete naći brojne stvari koje ste se jučer pitali, danas pitali, prije pet dana pitali, niste znali da odgonetnete, da riješite tu enigmu, a onda ti Allah da preko Kur'an i Kerima. I zato, ko uči Kur'an Kerim ko dolazi dolazi na vas, on najmanje ima neuroze, najmanje ima psihoze, najmanje ima ovi razni onaj psihički problema koji ima čitav evo onaj zapad i jug i sjever i isto kao što vidite. Vidite vrlo brzo da će svi ljudi tražiti rješenje, neće moći naći osim u islamu. Jer niko ne nudi rješenje, samo islam nudi rješenje. Zato što je islam, kao što znate od Allaha, nije od čovjeka. Sva druga učenja, znanja, filozofije, opcije, bilo kakve druge predožbe dolaze od ljudi i one su krnjave. I krnjavi ne mogu krnjavim pomoći. Nego samo može onaj najmoćniji, sveznaniji, najznaniji, Allah može pomoći onima koji su neznani, a to smo mi. I oni koji su muhtadli, to smo mi. Može pomoći onaj koji sve ima. Jer ne možeš ti tražiti čovjeku koji nema. Koji je možda veća fokara nego ti koji je manje zna nego ti i ostražiš od njega savjet. Nekada ti bi trebao psijatra ili psihologa posavjetovati, a ne on tebe. Jer on nije još ni shvatio koliko je dva puta dva. Jer on ne zna ni za Allaha koliko psihologa ima, uopće ne zna ni za Jer možeš ne znati za Allah. Pa onaj najobičniji čovjek čim izađe na, na, na vrata ove džanije primijeti ona postoje, jel tako je Allah, Želešanu postoji ti elementi koji upućuju na njega, što bi rekao je njemački filozof Immanuel Kant, kada kaže, meni su dovoljno dvije stvari za postojanje Boga. Čim izađem svoje kuće, vidim travu koja raste, ko njoj daje hranu, koje uzgaja, koje sređi. Niko ko nije ne devera, ona stalno rasli. To mi je dovoljno znak da postoji Bog. Drugi znak je zvijezdano nebo kada vidiš toliko zvijezda, raznih planeta, kometa i raznih drugih nebeskih tjelesa, a nema nikakvih sudara, nema da udari voz, voz, vode, hela, brod, ili da udari bus na, auto pa da ga da izginu ljudi. Vidjeli ste, sve je u skladu. I onda to mu je dovoljna znak. Onda kako vi vidite, ako imamo bašta, ona ne treba ti ništa drugo, ne treba ti ni ima da pojašnjava da postoji Allah Gospoda svemira. Ko treba da nam to pojasni? Samo izađi u baštu pa vidi. Vidjeli ste, u istoj bašti, isto, ista je bašta, ista je zemlja, isto džubrivo u nju ubacuješ, ista kiša na nju pada. Kruška različita od jabuke. Imaš jabuku kiselu, imaš jabuku slatku. Imaš njivu, imaš dunju. Ništa nije isto, ljudi moji. A ista zemlja, isto zakopavaš, isto deveraš oko njih, ista kiša i snijeg, i vjetar isti, njih širi ove grane. Ali otkud je ta razlika u tim, tim plodovima koji Allah dade? I što god uzmiješ lijepo, uzmi krušku, super lijepo, uzmi šljivu, izvanredno lijepo. Ima malo paštice po 16 počki po sadu. Znaš kako lijepo kad dođeš, pa počneš da, da jedeš ono što ti svojim rukama posadi. I onda ne može čovjek stvarno se da ali Allahu za šanu, šta je on dao iz obične zemlje i balan. Samo vidiš to baje, crve i sitne hajvanče mižu u polju, odakle izlazi tako lijepa voćka koju ti jedeš i koja daje vitamine, koja, unosi u tebe radne plodove koji su za tebe značajni sutra možeš sasvim normalno da dišeš i da pišeš i da radiš i da gradiš i sve ostalo, razumijete? Sad čovjek ne zavaliti Allahu Đelešanu. To može samo Ahmad da uradi, da ne zahvali Allahu na i zato takvi ima takvi ljudi, i psihologa, i psijatara, on uopće ne zna za Allaha, on bi da liječi drugoga. <laughs> On treba sebe da liječi. On je obstiran, ovim svijetom, pa ne vidi Allahovo postoje, ne vidi njegovo davanje. Zato je za nas vrlo značajno da mi kao vjernici živimo i proživimo ovaj svijet, da znamo ko smo, šta smo, odakle dolazimo, kud prolazimo. I odmah smo rahat. Razumijete, braći moja draga? Jer gledam danas je svijetu bez Zašto? Pa očito nema on viziju života. On ne zna odme dolazi, on ne zna put prolazi, on ne zna gdje završava, razumijete? Mi to da znamo ne bio problem uopće. Da li ginu? Nije problem nikakav. Čuj, gini. Ne gineš ti, on, ti ako musliman, ti ne gineš. Ti samo vidiš u šehide ili, ili si gazio, ne može biti treći. Kod nas u islamu nema treći. Ima šehid, ima gazio. Šehid je onaj koji pogne na ovom putu, ima sve džemljete obezvijeđenje. Nekakvih problema za njega nema. Šta kaže poslanik ali sam? Li šahidi inda Allahi sintu hisali. Šahid kod Allaha ima šest postava, elemena, kvaliteta, odlika, koje nema niko drugi. Nema drugi, niko od nas. Samo u poslanicima to ono što imaju, oni imaju više poslanici. Ostali niko ne može šehide I kod nas vidjeli ste u agresiji na Bosnu, oni kažu poginuli, izginuli, ne žali to neku sviziju, ne žali nas, bolo karu koja je ostala, koja još ima, bolo nešto nam rade. Nas muče, nas pate, mi smo bezvladni. Oni nisu idu, oni idu, što kaže poslanik Elisla. Šest kvaliteta oni imaju, šest odlika, što nema niko drugi. Jukferu fi evvali defatini bojera Prva od njih vidite, jeste čim padne prva kap, kap krvi na zemlju, njemu Allah sve grijehe koje je prema Allahu čini oprosti. Sve, nijednog grija ih nema. O jerama u na dženneti i vidi svoje mjesto u džennetu odmah. Kad pada. Zato su mnogi šehidi nasmijali. Jer vidio gdje treba ući, je maša, dakle. Razumijete? I odmah se raspeknezio. O ne, ja ću raspeknezio. Da vidi hurije kako me čete Razumijete? E to je prva odlika druga odlika u mi i na dan kabri. Biće sačuvano kaburskog zaba. Nema kaburskog azaba za njega. Za nas ima azab šta? Može biti kazna, može biti iskušenje. Azab je kazna za nevjernike koji dođu u zemlju, a ne budu ranije vjerovali u Allaha I onda će imati svaki dan kazne i fasinje. A mi vjernici koji nismo šehidi kad budemo spušteni u kabor, mi ćemo imati iskušenje. Ne kazno iskušenje. Pa kad naleti nešto na tebe strašno, ti se prepadneš do smrti, gotovo se isprepadaš. A onda ostane jedan fin, lijep, drag, blag, simpatičan mladić, lijepe vanštine i uzme onu glavet koja je naletila, ono strašno baci je tamo. A ti ga vidiš, ko, da ga znaš, kako ti je prijatelj ovaj. Mladiću, ko si ti? Kaže, ja sam tvoj onda opet nešto naleti, a ponovo našeg tog rahmetljivog koji dolazi u džanju, koji bio vjernik, spasi opet neki drugi mladić. Mladiću, ko si ti? Kaže, ja sam tvoj post. Mladiću, ko si ti? Ja sam tvoje predavanje. Tvoje predavanje u prijavljima 26. septembra 2013. godine kad se dolazio i slušao onoga bošnjaka koji dolazio iz Bosne koji je govorio islam, zato se volio islam. Pa je došao i slušao, pa zbog tog slušanja, tog predavanja, ja tebe sad spašavam. Dakle, svaki naš čin koji smo uradili, koji je dobar, plemenit, fin, afirmativan, on rađa u kavru jednog vojnika, jednog tjelohranitelja koji nas čuva. I vjernik ne znate dobro. Pričate o nekim armijama u svijetu koji su jaki, koji imaju komandose, koji imaju strašnu silu. Nema niko jače vjernika. Zapamtite to. Tu ćete doživiti u kapavu. Nećete moći na ovom svijetu. Jer drugi su zakoni ovdje, drugi su dole. A kad dođete dole vidjet ćete onda da će biti najmoćniji. Ne onaj danas koji vlada svijetom. Dežurni policajac, ti ovi, vidite, dežurni katili koji ubijaju ljude po svijetu. Koji imaju moćnu silu. Najbolji i najjači će biti najbolji vjernik. Jer njegovo svako dobro djelo će biti jedan vojnik. I ti već sada moraš na ovom svijetu da nakupiš najjaču vojsku što je ikada bila i prodeflovala ovdje. Da imaš milijone vojnika koji te štite i čuva. E zato Ali se vam kaže na šahida koji uđaru mi nadavio kabr. On čak nema ni iskušenja nikakve ni kazne u, u kabru. U kabru. Vojabenu min al treći kaže. On neće osjetiti uopće onaj najteži moment koji se desi. A to je kada nas Allah usmrti pa nas proživi. Tada će biti najteži moment. Tada dijete bježi od majke, majka od djeteta. Majka baca svoje dijete od odgovornosti pred Allahom za lašanu. Treba odgovarati. Svi bježi jedno drugi. Pa Ali i vam kaže, svi će doći pred Allahom boli i bosi. je Iša kaže, ja Rasulullah, pa kak ćemo koli muško i žensko, bit ćemo svima na mater. Ama kaže Iša, niko ni u kog neće gledati Takav će strah biti Takav će strah biti. Kao što kaže Allah Želešanu u Kurani Kerimu. وَيُنْفَهُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Kaže, kada se puhne u tu trubu, u taj rog, u taj sur, kako se narodskom kaže, sur, kada u nas kaže sur i Israfil kada zapuše, e to je kada ona Israfil, melek, zapuše u tu trubu i to će biti Prvi put kad zapuše, svi umiru, smak svijeta, a onda iza toga drugi put svi se dižu. I svi goli bosi. Kaže Iša, pa da ćemo goli bosi. Niko nikog neće gledati. Jer Allah kaže, kada se zapuše u, tu suru, kaže, sve na zemlji i na nebesima će biti na smrt, na smrt preplašeno. kad se uplašiš ti nikog ne gledaš više. Samo gledaš kako sebe se Illa men ša Allah. Pa Allah kaže, osim onoga koga Allah spasi te muke, te gobe i tog belaja koji će kada desiti. A svi mu fesili tumače da se to radi šehidi. Pa onaj koji ima Allah otišao, on neće uopće osjetiti taj strah. Kada mi budemo ostali umirali od straha, kako odgovoriti Allahu Đelešanu? وَكُلُّمْ اَتَبُ دَاهِرِينَ I Allah zaključuje ovaj ajed, kaže i svi ćemo onda doći da ahirim, ponizni. E, vidite vi danas ovi ubica, katila, čelada, ovi parlamentaraca, političara, ovi predsjednika, kralja. Vidim šta radi onaj Sisi i njegovi blisi, šta radi po Egiptu. Pogledajte onoga Bašara Lasada šta radi u Siriji. Pogledajte onoga tamo šta radi. Pogledajte kralja onoga onda radi kako hoće. On troši parak, što hoće. Pa nije Allah dao naftu njemu, Allah dao je svim ljudima svijetu, prije svega umetu Muhammed a.s. Pa onda je svim ljudima, makar bio s ima pravo, to je njegova zemlja bila. To je Allah dao svima da troši, a ne samo kraljevi, princeze i kraljice i ona raja koja je vezana samo za tu porodcu, razumijete? Pa Boga mi lahko je sve to trošiti, sudnji dan, danu, kulunu ne tebu dahirin. Onda će kad dođe sudnji dan, kada melek jel tako Israfil puhne u tu trubu kada svi pred smrt budu preplašeni i svi će doći oboreni glava. Gdje su onda ovi velikani, gdje su predsjednici, gdje su ministri, ja vas pitam, gdje su ovi glavešine, jedno iz koje dolaze partije, iz koje opcije, iz kojeg naroda, svejedno. Svi će oboriti glavu. Svi, trti, na i zato se ovdje kaže onaj minal fezel ekber. I šehir naš taj lijepi koji je u ime Allaha živio i radio i stradao, on će biti, vidite, na sudnjem danu ko paša ono, slobodna raha, a drugi tamo umiru od, jel tako, u strahu. Četvrto kaže poslanik, ali i وَيُودَوْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Allah će mu staviti, to je bit će mu staviti na njegovu glavu tađu lakari. Šta je tađu lakari? To je kruna časti i dostojanstva. Kruna časti i dostojanstva. O njoj poslanik Ali Salam kaže kada šehi ne ide kroz džennet, svi će ljudi u njega da pogledaju gore, to gore more da dignu, toliko će biti uzdignuti. Jedne prilike kada je Adreti Omer prenosio ovaj hadis i govorio kako je pogodalo kako će ljudi svi zeliti u šehida, pao me na kapa z toliko on podigao glavu. Dakle, toliko će on biti u na druge ljude. <laughs> Razumijete? Ova ljuda u resi i ta druga kari, stavit će mu se kruna časti dostojanstva. El tu minha hajru mine dunja u a samo jedan taj dragi kamen, puno svi dragi kamenja i oni smaragda na toj njegovoj glavi, to jest na, na na tom, tako, na toj kruni, samo jedan taj jaku. El ja to hajirun min, mine dunja u A samo jedan taj dragi kamen ima i koliko hoćete na toj njegovoj kruni, bit će vredniji od Dunjavuka i svega što je na njemu. Od i svega što je na njemu. Či znači, jedan kamenčić dragi kamen, Smaragd, od šehida će biti vrijedniji i od Amerike, i od Rusije, i od Balkana, i od svih djeda i nana i svega na Dunjalu. I jedan kamen. E, vidiš, ovi se prse ovo ko nešto imaju, znaju, banke imaju, monetarne fondove. Bala, jedan kamen će šehida, bala. I zato nemoj sukirati ovaj kod nas u se stavu, pa oni kukaju, ostao nekome duže, kaže, ženi ili djeci, ako možete vratiti, vratite jer on, njemu Allah prašta sve grije, ali neće ono što je dužan prema drugom čovjeku. Vi vrata ako možete u ime šehida, ako ne možete riskirati se, ne možete se skirati. Ne možete hvata panika uopšte. Jer će on na sudnjem nam dobiti taj tač, a jedan kamen ima ti hiljade kamenja na njemu, jedan kamen vidi koliko dunjalu sve što je na njemu. Pa ako je bio dužan te pet eura, a ti mu nisi halala daš na sudnji dan, a on samo uzme jedan kamen će ona je ovako prciti ko dijete ono kliket naš u nas, ono baci ovako. Samo ti ga prci i kaže, eto ti, i ti dobija pita dunjalu i više je nego što je dunjalu. Od jednog kamenčića. gdje su ove sile zemaljske? Gdje su ove monete? Gdje su euro, konvertivne marke, Francije i ostala valuta je u odnosu samo jedan dragi kamen. Vidite. Ali to je islam. To je ono što Allah obećava. A ne ovi interesije koji nas svakim danom vidite lažu, petljaju i misle da je, da je u tome glavna stvar. I sad završimo ovih šest. Onaj kad smo već započeli, nisam o to mislio govoriti, ali evo kad spomenu. Dakle, peto kaže poslanik ali islam وَيُزَوَّجُ إِسْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ I Allah će ga oženiti sa 72 hurije, šehida. Mnogi učenjaci kažu da će njegova žena sa ovoga svijeta biti među tim hurijama. Da znate dobro. I tamo sa hurijama kad žene budu, nema ljubomore. Ovdje ljubomora, znaš, ti kad spomeneš drugu ženu, odmah čuvaj se oklagije, ja neki letjeći sahan ima da te trefi, razumiješ? Jer ljubomora je to se zna po ženskog svijeta, ali kada one će normalno da budu, dakle, da vole jedne druge hurije, i naše žene i žene sa hurijama i bit će 72 hurije, odnosno žene koje će biti dodinjene šehidu. I posljednje što kaže poslanik Ali Islam, koju šepte u fe mi ne karibihi. I šehi će zagovarati za 70 planova svoje porodce, Za oca, za brata, i za sestru, i za ženu, i za djecu, i za unuča, i za dedu, i za nan, i Aniću i daj do 70 članova svoje porodice. I zato vidite, mnogi, kad spomeneš neke šehide, vidi kako ovi to shvataju sasvim drugačije. I svi bi oni to ponizili. Nema plemenitijeg insana na dunjalu, nema vrednije, vrednije stvari od šehadeta. Pa zašto? Zato što je to ideal. Ovi hoće da nam ideale ukinu. Hoće da nam malo ovog dunjavuka i malo ove čorbe dunjavučke i malo bakšiša i to cmukama oni kočica što pobacaju crnice. Vidjeli ste Božu kočica oni sa velikim trbušima pojedu meso glavno, a cukama kočice. Vidjeli cuke samo da jedi na navale. Tako i nama šeitan sve preuzio nama samo malo dunjavuka pobacamo da mi za njih vidjeli ste, evo čitav svijet, ne trči, svoje nacionalne interese, oni tamo nekom drugom, vidjeli ste, kontinentu oni čuvaju, toliko trči za tim kočicama. A vidite šta, šta Allah nudi. I gdje možeš i ti to dobiti na drugom mjestu nego kod Allah. E ovo sam htio da kažem, braću moja jer mi nemamo često kuda se susretnemo, često da se susrećemo pa da možemo i drugima to govoriti. Ono što ja volim kazati ljudima, ja govorim puno o propisima jer nemamo vremena, zato se rijetko viđam sa mnogim od njih, nego hoću da kažem ono što je za nas najvažnije. Šta smo mi na ovome svijetu? To je najbitnije shvatimo. Ako znamo šta smo i ko smo, onda znamo gdje smo krenuli, znamo gdje idemo. Znaš, najbitnije je cilj kad ti znaš. Ako ti je recimo cilj da dođeš sutra u Sarajevo da studiraš, ti ideš za Sarajevo, ne ideš ti, ne znam, tamo za, za Bukovicu, jel tako? Ne Sarajevo. A ako hoćeš, ne znam, da radiš, negdje ideš tamo gdje ima sredstava, ideš pomalo Njemačka, Austrija, Amerika, razumiješ? Zna se tvoj cilj i čovjek u se uputi, ide ka tom cilju. Mi smo došli sa jednim ciljem, da Allaha spoznamo i da druge o njemu poznamo. To je naš cilj. Nije naš cilj da mi samo jedemo, pijemo, spavamo, pa to je svaka životnja radi. Priznaćete da i medo jede, lisica jede, cuko jede, mačka jede, mačka pije, cuko se raznožava, krava spava. Eto vidite, ako mi budemo samo jeli, pili, raznožavali se i spavali, pa imali razlike među nas i hajvana, među nas i međida, među nas i koka, među nas i horzova, i među nas i lavova, ima razlike? Nema, braće moja većina svijete radi isto što kaže Kur'an i Kerim bel I oni su još gori od životinja. U lajke kjedan što kaže ovo? Oni su kao životinje. Ko? Ko imaju, oči njima ne vide, uši njima ne čuju, srca, ali njima ne osjećaju. On je srce samo je lupa. E, mnogi imaju samo srce pa imaju nakon lupa, uvijek samo lupa. Pa nije srce dok što nam to lupa. Srce je Allah da osjetimo Allahovu veličinu ljepotu, dobrotu. Razumijete? Zato je Allah dao. Nije dao da nas samo lupeta. Kod mnogi samo nakon lupa srce. On samo živi dok mu srce nestane. Ima živi napor prestanka rada srca. Razumijete? Jer on zna odakle dolazi, zna kud prolazi i zna gdje kasnije ide. Jer ide u vječnost. Razumijete? I sad kad ti uporediš ovo, pogledajte dobro, braćo moja draga, onda tek shvatimo Šta nam je činiti na ovome svijetu? Da mi nismo došli samo da jedemo, da pijemo, da spavamo, se razdražavamo, nismo došli da se bijemo, da se tučemo, da ratove vodimo. Ne. Mi je došli da vas spoznamo i da drugi o tome poznamo. Čim ti spoznaš jedan propis, drugom prenosiš. Čim ti nešto saznaš lijepo, drugom govoriš. Jer tvoje da je dobro, tvoje da širi dobro. Jer ti si svjetlost, ti dolaziš u svjetlo. Jer je Allah za šlanu vidjeli ste nur. Nuru alati u on je nur, svjetlo nebesa i zemlje. I on je taj nur nama dostavio. I mi taj nur, reflektor sijalicu, palimo. Vidjeli ste, čim upališ ovo svjetlo, stane mrak. E, kad samo neko odi tamo do i prekridača, neko ugasi, bit će biti u mraku. Čim svjetlo upališ, ima mraka. Gdje je mraka ti upališ? <laughs> Eto ga, odmah leti. Hvala. Ko šeitan je odmah, eto ga. Ona je samo ugasi, pa ćeš vidjeti. E tako je u svijetu čitavom. Čim nema istine, nema pravde, evo nastaje mrak, tunel nastaje kao što imamo danas. Pogledajte ovu nepravdu u svijetu koja se danas dešava. Ne samo muslimanima, nego i muslimanima. Jer svako Allahov biće ima pravo da živi i vjeru ima pravo da spozna ko je šta je odakle. Vidite da, su svi ljude počeli, onaj kako bi rekao, zbunjivati. nema danas na svijetu osim šake ljudi, daija, pravi alima koji ljude Pokazujem ko treba da krenu, gdje treba da pritisne da ono, ono dugo da mu se svjetlo upali, na taj mrak. kad nas je mrak zavladao, iako imamo najveće termoelektrane hidrocentrale, nikada nismo imali u svijetu više struje i više sjelica. Razumijete, neka se svijećom bolje vidjelo ono, nego danas mi sa ovim reflektorima. Pogledajte da je svijet sam očaravio gotovo. Svi ko, su one crne cvike stavili na, na svoje, onaj, tako, oči ne vidi, sve vidi, mutno, sve vidi crno. zato ja često srećem ljudi, mi stalno kažu, šta ćemo, ljudi, pomagaj, pa ovo u Egiptu, pa u Siriji, pa u nas bilo, pa u Čečini, pa u Palestini, pa u ratu. Kažu ljudi, pa znate li zašto ste mi došli? Ti došli da kukate, da pa niste da. Pa vam snima ne kuka. Sliman je došao sa jednim ciljem. I njega ne interesuje. Da li će biti mir, rat, da li će biti fakt, da li će biti ovo, da li će biti ono, njega to puno ne interesuje. Naravno da svako voli da prođe ljepše. Ali ti znaš zašto si došao. Ja sam mogao do sada hiljadu puta bolje proći u životu da sam se uvlačio onim, jel tako, koji po zemlji znaju da traže nered. Ali nisam. I smatram se ponosnim, to nikad nisam pogledao pod one tamo koji neistinu iznosi. Razumijete? Ja znam, može biti super dobro nekada, Boga mogu fasovati strada, koliko je naše braće tako stradalo, jel zato, glavu izgubilo, ali on zna zašto je to uradio. I moje moto uvijek bio, bolje pet minuta živi kao nisam, nego 500 godina ko hajvan. Razumijete? Jer hajvani na sunnjem danu će biti pretvorno prašina, ne, nestaći. Samo će biti suđenje, pa će ona ovca koja je bila rogu ubijen vratio, da Allah pokaže svoju pravdu, vraćaju rogu. A onda će ono biti pretvorno prašina. A ljudi neće. Ljudi će uživati u džendretu jedni, a jedni će goriti u vatru. Jedan dio ljudi će biti gorivo za vatru. E zbog toga se isplati biti insan. A insan je onaj koji spozna onoga koji ga je stvorio. <laughs> a ne da služi ljudima. Jer znate ono kad je onaj jedan od ashaba, Rebaim, došao do onoga perđinskog vladara, pa mu kaže pa dobro, nemojte ljudi, pa vi ashabi, pa vi siromašni, nemate ništa. Mi imamo tu godišnju banu, kulturu i tradiciju, civilizaciju, imamo novac, imamo zlata, imamo sreba. Nemojte da ratujete protiv nas, samo vi puste i mi ću vama sve dati. A ovaj njemu kaže, slušaj, nismo mi došli na ovaj svijet zbog bunjaluka. Mi smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje jednom, jedinom Allahu došli. Zato znači smo došli. Mi smo došli da ljude izvedemo min diki dunija iz dunjaluške tjeskobe ila sa'atil ahire da ih uvedemo i dovedemo u prostranstvo ahiretsko. I dunjaluško tjeskobe je bilo, ovo tjeskobama. Vidiš kako nas svuda salije onda ti samo gledaš kako će šta ti što da si negdje u, u maloj onoj logi svojoj, ništa nemaš, ti si Dok ne dođeš na onaj svijet. I tek smrću mi se oslobađamo tega, I onda živiš slobodno. Zato će vjernici u kaboru što kaže Ali spustimo ga u dva metra bez geometra, vidite koliko iskopamo malo ono, kad bude dženaza, pogledajte, vidite gdje je strepa, ti rekao to je malo. Ali vjernik kaže poslanik Ali Selam, čim ga spustimo, odemo od njega, kada on Ponovo Allah dušu njega ubrizga, kad pogleda, vidi sve do okle njegov pogled Toliko je širina pogleda. U kabur, ti misliš, mali kabur. A onaj koji je čafir, neke kabur ogroma, neke koliko ova džanija stavi da on osjeća kako mu je tijesno i kako mu, kaže ali salam, toliko stišće ga ona zemlja da osjeća da mu kost kroz kost prolazi. Tako će biti skobio. Ali vjeruj se oslobodi te skobije kada umre Razumijete? E to je razlika između onoga koji je insan, ko zna šta je Allah, ko zna ko moj gospodar. Razumijete? U odnosu na onoga koji ne zna kako život prođe. I sada naravno, vi ćete reći, pa znaš, život, teško je to izdurati. Ama ljudi moji, je ovaj život, ovo nije ništa u odnosu na onaj svijet. Razumijete? Nije ništa moja. Ono što mi bošnjaci rekli, ovo je šega prema onom svijetu Što je to je Smijurija u odnosu na ono što će tek biti. Jer što kaže Allah šlanem, وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْمٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Kaže Allah, ovaj svijet nije ništa drugo nego igra i zabava. Igra i zabava, misli se u odnosu na onaj svijet. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ A onaj svijet je tek život. To Allah kaže. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ kada bi to oni znali. Kada bi to ljudi znali šta je onaj svijet, a šta je ovaj svijet. Oni bi smatrali ovo šegom. I neko ti nešto učini ti samo osmije napraviti. Šega je ovo ljudi moj. Što kaže poslanik ali sam. Med dunja fil ahireti illa mislu ma jeđalu ahadukum izbavu hadi fil jammi. Fel jandur bima jeđi. Kaže poslanik ali sva, nisko ga bilježi imam muslim u svome sahihu, kaže dunjavu u odnosu na hiret je kao kada neko od vas pokazuje ali vam prst, ovaj, kaže prst desne ruke, kada umoči ovaj prst, kaže u more i izvuče iz mora taj prst. Pa ono što mu ostane na prstu, e, to je dunjavu. A ono u more, ne e, ah, Eto zašto se mi borimo. Umočiš, u čašu ste u času, u lončić malo tečnosti vode, možete malo prstom pa ga izgustiti. Pa ste vidjeti, samo mokar. Jedna kao dvije, ovako ćete ispati pa malo ono ide. Eto zašto mi ono, ubijamo druge. Eto zašto mi mrzimo druge. Eto zašto mi drugima zavidimo. ono je vjetri kao, kad je mokre, malo prstom. A ono mora čitamo koje treba da osvojimo da sutra uživamo u njemu, u džernetu koji je prostran koliko Mola ne kao Crna Gora, ne kao Srbija, ne kao Bosna, ne Amerika. Šta kaže Allah Želešan, i poslanik, ali samo brojnim hadisima, krenite, kaže, ka džennetu. Kojem džennetu? Kakvom džennetu? Arduha, ardu sena, vatru, Koji je prostran koliko nebesa i zemlje. Nebesa i zemlje. Samo džennetu. Krenite ka njemu. I sad imaš tu širinu, mi se sveli na dvije, tri karte. Vidite, zbog toga očitovi ratovi se vode, zbog toga ljude ganjaju, spaljuju, bijaju, pješaju. Ono zbog čega? Te dvije, tri karte. I čovjek misli, kad li će on to završiti? A vidiš, da dođe na smrt. Kogod bude i koliko god bude živio, učinit će mu se da mu je to bilo kratko. Još na ovom svijetu. I neće niko lako da umire onako od sebe. A na sudnjem danu ćemo tek vidjeti kako je to probujalo. Kad nas Allah bude pitao, kako kaže u Kurani Kerimu, kem le koliko ste ostali na dunjavu? Vjerujte, ljudi moji, neće niko od vas reći ja sam rođen prije bio, ne znam, 50 godina, 55 godina, 60, 70 godina. Ja sam živio u ta sliđi, prijatelj. Niko od vas neće reći. Evo šta ćemo svi reći? I mi, i vi, i svako drugi. I ko je vjernik, i ko nije vjernik. I ko je ubijao, i ko je nije ubijen. I ko je fin, i ko nije fin. I ko je bijel, i ko je crn. Svi će reći jednako. Kada Allah i sav svijet, i vidi i nevjernike, i kaže, kem ne bistom, koliko ste ostali na dunjalu. Mi ćemo svi u horu, da će biti najveći hor na svijetu, kako pa ono, zabere se pa uče nebu i u pjesmu, vidjeli ste, a tamo će biti onaj hor, svi ljudi koji su prošli, to su milijarde i milijarde ljudi koji su prošli živjeli i svi će u horu reći lebisna jaumen eubada jaumin ostali smo dan ili dio dana dan ili dio dana <laughs> niko neće reći tri dana da živio je ljudi pa isplati se onda biti podala na ovom svijetu? Isplati će biti hajman na ovom svijetu? Isplati će biti onaj samo koji jede na ovom svijetu? Isplati će biti samo onaj koji pije na ovom svijetu? to Ta se isplati. Samo biti Allahov vojnik. Biti vjerni. Onaj koji kaže Ešhedu an la ilaha illallah Ešhedu anne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pred njim se sve otvara. Ko nije toga svjestan, on nije dovoljno vjeri dok kući. Vidjeli ste Zveti Omer, Kad je postao svjestan, nema. Nema onda ništa drugo, razumijete? I zemljotres, Medinu, počeo da drma zemljotres. Znate šta je zemljotres? Koja je to sila? A Omer ništa, nema, prepada neko mi je gada, gdje se sakritila, <laughs> kakav, <laughs> razumijete, otvor da se sakrije. On fino svoj bić uzme i samo udari po zemlji kaže, pif, bismillah. Pif, bismillah. Stani u ime Allaha. I zemlja treska. Stani. Vidiš <laughs> jedan. Šta je Allahova moć koja se daje kroz iman ljudima? Allaha poštuj kad si u lijepo, kad si u rahatu. Češ vidjeti kako će teba Allah posao kad ti budeš problem. Zato je dobro što problema, Allahu se obrati putem dove, zikra, ibadeta, namaza, priznavanja, ono što treba Allahu žalšana. A onda kad sad desi, samo reci ja vidiš, Oni momci koji su bili dobri, bili ste, tamo od nevremena u Peću i onda ih poklopi ono kako se navodi u muslimu i brojnim drugim nedostanim hadijskim zbirkama, poklopio na stijena, ne mogu izaći. Ona je samo dođe i kaže ja ako sam ja uradio ime tebe, ovo jedno dijelo, spomenu jedno dijelo za koje zna da je iskreno dobro radio. Ja radim, ako sam ja to uradio, da je odmah stijene. Je li odmah trećinu stijene odmah? Ona mi kada ja radim, ako sam ja uradio ovo na tebe, a trudio se da uradim, ja radim dana od Allah odmah još. Ona je drugu trećinu. I onaj treći kad je rekao Allah sto stijene ukloni, gola. Nije bilo barijera tada im raspane, taj put stijena je bila tona velika ali su imali bagere u svojim srcima, to je nekako, znači moja draga. Oni misle da je snaga u oružjima, nije to. Da imamo omera na ovom svijetu danas, vjerujte. Ne bi trebali uopće imati protiv neke raketne sisteme, ne bi trebali imati protiv avionsku odranu. Samo Omer da kaže, spadaj ima Allah, ima avion da odlazati ka zemlji dole. naravno imamo danas omera. Mi imamo ove neke hanife, neke čarife, od nas ljudi, što to se potropi, gotovo žene bez kišmenjaka, vidjeli ste, svi hudi ima bojimo se nekoga drugog. Ali zreti, ovaj se nije bojio nikoga osim Allah. Ovaj kaže, evo dajemo sve samo, ostavite vjeru, ovaj kaže, Mi smo došli da izvodimo čovjeka iz obožavanja ljudi, obožavanje Allahu jedno Mi smo došli da izvedemo ljude iz tog tjesnaca dunjančkog ahiretsko prostranstvo, I mi smo došli, jel tako, da ljude u tom smislu spasimo, a ne da ih stavimo u taj prekraj koji smo imali. Mi smo došli da iz ovog dunjavoga ubacimo ono što je lijepo i dobro. I kad bi tako shvatili, onda bi nam život lakše prošao. I ovo sam htio da kažem. Meni se često obraćaju ljudi kaže šta je ovo, pa vidiš ti, pa sve nam muslimane udaruju. A koga će Koga će Ne mogu ovi, bala na ovo su ne mogu podnijeti Oni da imaju ove probleme, oni bi crkli do sada. Čiji ovi drugi koji nisu muslimani? Šta je vama ljuta, ne vidite. Ko može podnijeti? Pa jedino muslimani. A zašto podnose? Pa zato što će Allah nagraditi. A Allah daje iskušenje onima koje voli. Jer on daje na omama, vidite, dan je bio danas, sad smo ovo prije spomenuli. Znači, izdrži samo dan u dio dana. A onda dobijaš prostranstvo, širinu, vječnost. Nema umiranja više. Jer tamo u novom svijetu nema umiranja, braću, gotovo je. Smrt ima samo ovdje. I ono kad oni dženaze, to je sve. Nema više. Tamo kad nas nakon trube ovoga kada kad kune, kad se proživimo, više nema smrti. Jer kaže poslanik Ali Salam, u doslovno hadisku, ima Buhari i Muslim svojim sahihima, kaže poslanik Ali Salam, doveće se jedan crni, dobro ugojeni ovan i postavit će se na lokaciju, destinaciju, između dženneta i Dženeta. I nareće se, kolike tog ovna i on će biti preklan. A onda će vidjeti tela, ovo je smrt, ona je preklana, više smrti nema. A onda će tela se okrenuti prema stanovnicima i dženneta i reće, o stanovnici dženneta uživajte, više smrti nema. A onda će okrenuti prema stanovnicima džehennema i reći o stanovnici džehennema, stradajte, više smrti nema. I oni će vječno stradati ako nisu bili vjernici. Vječno. Nema umiranja vraćanja. Vidite? I zato mi ne smijemo propustiti ovaj svijet da ne budemo svjesni šta treba da radimo, šta treba ne znam gdje živiš. Ti moraš da se počuvaš kao vjeru. Jer ja kažem, bolje će proći svi ljudi i u Bosni, i u Palestini, i u Čečeni, nego oni u Saudiji ovaj. Vi znate dobro, na sudnjem danu. Jer lakše je se očuvati u iskušenjima nego ovim, ovim lošim iskušenjima, nego onim teškim iskušenjima. Dok je bilo u Bosni granata, bilo je džemata. Kada je bilo ono najmušće da vidite i onaj koji puno ne vjeruje kako viće ja pomoć. da <laughs> vidi nema nijekve pomoći. I onda lakše su se ljudi vraćali, pazite, onaj na teubu, lakše su onaj, e, vraćali se svojoj vjeri zato što su bili u teškim iskušenjima. A danas je daleko teže sačuvati sa onim koji su u, u blagodati, razumijete, kada ima nafte koliko hoćeš, kada ima para koliko hoćeš. I vidjeli ste, oni troše pare zašto? Oni u Emiratima, gledam jedne prilike, čitam tamo, oni su dali milion i pol funti, ona je funta je veća ovdje nego sam euro. Milion i pol funti jednom futbaleru Liverpoola samo da ne zovu naselje koje su oni napravili, one najbolje apartmane, najluksuznije da nas zovu po imenu tog futbalera iz Liverpoola. Dali milion i petsto hiljada funti a onda dali mu jedan taj najbolji apartman koji košta milijun i petstotina hiljada funti, možda dva, tri, četiri milijuna eura dali tom futbaleru što nosi ime onaj, razumijete, to naselje. Nisu dali ime Hazreti Omer, ni Hazreti ni neko iz naše prošlosti slame, nego vidite daju. To su tri milijuna ovih funti. Četiri, pet miliona eura. Koliko smo mogli sirotnije pomoći. I Boga mi zato treba Allah odgovarati. Jer sto te pare koje Allah dao naftu, nije njegov babo tu naftu proizveo, niti je stvorio, nego je Allah dao tu naftu da ona teče, a ti si bio dužan samo da uzmiješ, da proizvedeš i da drugima daješ i pomažeš, a ne da daješ u te besposlice koje mi ovdje imamo prilike sada često čitati, ili za onu jelku novogodišnju što su od zlata je napravili isto u Emiratima 11 miliona dolara na pošta, Jelka. Rožićna jelka, razumijete, novogodišnja. Zamislite dokle ljudi idu, da bi se nekom utvorili. Zato ja kažem, vrlo je bitno znak, odakle si, kud ideš i gdje ćeš na kraju skončati. I Boga mi treba za sve gledati kako će Allah dati odgovor. Kako? Kako ćeš dati odgovor? Hoćeš li moći odgovoriti na ono što ljudi pitao? Pa treba sutra živjeti na onome svijetu koji je vječan ljudi moji. Lako je na ovom svijetu. Zato dođu ovi i meni, šta je ovo sve na muslimani, Ja kažem, zato što Allah voli muslimani, zapamti Allah voli vjernike. I to Allah tako dao. Vi li to mijenjati. Sviđalo se, na svijetu. Allah voli muslimane. Tamo drugi svi crknu. To je Allah tako odredio. Jesmo mi krivi za to? Nismo. Ali zato ćemo mi podosta fasovati. A bab na ovom svijetu, sad smo muslimani, evo vidite. I na svim dijelima svijeta. Ali, kada poslušaš poslanikov, ali islam hadis, odmah se smiri, pa nema veze, nek te udara, šutira, lomi, ti se brani, to govoriš, on tebe, nogom ti njega, maj, u tebe, kako šuti, udaraj, što znaš, ti se čuvaj, razumiješ? ali nekad ćeš ti fasovat tu, tad ćeš su svi nakladili za svih strana na naše muslimane i to je normalno. I sad, ali pazite šta poslanik ali sam obećao. Kakva je filozofija islama u tom pogledu. I onda kad čovjek to zna, onda, onda se ne boji da će proći probleme, da će imati radne dileme, da će imati enigme koje neće moći riješiti. Ali on zna gdje ide, on uvijek vesel. Razumijete? To je ono isto ko ti kad znaš da imaš babu, živog i mamu. I onda ti znaš, babo će te financirati, imaš <laughs> ti problema, nikad ti, ti ono raspetnožen, što te briga, onaj što u džepu sad nemaš jedan dinar, ali dođeš kući, znaš, babo čeka, mama je suku napravila, tu, tu je nešto onaj dobro od mesa, pa onda ima još na kraju baklava, pa ima još ono što ti voliš od slatka i ti ideš, džaba što ti nisi još kući umora umoran ti, ali pazi, ti imaš nadu da ćeš sad kod kuće lijepo jesti, fino sjesti, pa lijepo jesti, pa uživati, a onda sutra kreneš dalje, a to eura, ti polako. I onda, znaš kakva je osjećaj? Kad znaš da ćeš dobiti, kad znaš da imaš, kad znaš gdje ideš, kad tako vjeri, on zna kome ide, on zna gdje se uputio. Zumijete, Nije kao ovdje obezvan, ne zna niti šta će, on ne zna šta će sutra biti. Oni svi se okolo ono mušte, vidim se kada je najavljeno svak svijeta 21. decembra 2012. godine. Šta su radili? panci neki, one pravili one razne sebi sobice, tamo malo hrane, malo sokova, malo ono da preživi, ali bitno dva, tri dana da dođe, pa to je pomir, on će izaći. Oni misle, to je, tako se sad pijete Da <laughs> Razumijete, oni tamo u Turskoj, neko selo, oni u Francuskoj, 30.000 ljudi došlo, u selo se za deset kuća, 30.000 ljudi na grunu da, tu, ja tu kao biva, neće biti smaka svijeta. Oni misle, može se sakati negdje od, od smaka svijeta, razumijete? E tako je ovdje onaj vjernik, je uvijek ona zna gdje će sutra bilo što da bude. Ako ga neko udari, on ima za to nadu. Ako je napravio Boga, udari. Razumijete? Ako ga neko ubije, on odeš kao šehid. Ono prije smo govorili kakve narode ima šehid. Ako on pobijedi, on ima narod kao gazija. Će ga ona nagrati, nije što gazija biti. Razumijete? Na tome, ne ne Mi jedino učestvujemo, braću moja, u sportu, a nikad ne gubimo. Mi kad pobijedimo, mi smo pobijedili. Mi kad ne riješimo, ona odigrava mi smo pobijedili. Mi kad izgubimo, mi smo pobijedili. Hajde, recite mi, ima li jednom sport to? Ima li to? Šta kaže poslanik Ali Islam. Ađebel Andrew mu'mini. Kaže poslanik Ali Islam divim se vjerniku. Pasti, ađebel. To je kad se neko zadivi nekome. Poslanik Ali Islam se divi vjerniku. Zamislite sad, kad neko od običnih ljudi dođe i kaže, e, ja sam ponosan s tobom. Divim se šta si uradan. Odlični čovjek se kaže. A šta misliš kad ti poslanik ali sam kaže? E, kaže, divim se vjerno. Inne emrehu kullahu lehu hajru. Jer njegova svaka stvar, svaki potez je hajru. E, samo kod vjerom. Zapamte, braću, na draga, djekte kao vjernici, nema veze. Imao kod ne imao, glava mora biti dignuta. Tremička džennetu on ako je obrne, onda ka džehennemu, jer u džehennem će ljudi pat 70.000 godina, kaže li se. Toliko je dugo dobro i dole se ide. A musliman ne smije da se oholi, ali mora da pokaže da on stremi ka nebesima, jer sva djela idu na nebesima, jer je varat pogled. Razumijete, bez obzira šta se desi? Ađe Belem bi mu'mini, slanik alaih salam se divi vjerniku, jer je svako njegovo djelo, njegov potez je hajr. In asabetu serra u šekere fekane hajran lak. Ako ga Allah obaspe nekim finim stvarima, blagodatima, on Allahu zahvali pa mu bude dobro. I dobio je hajr neki i opet Allahu zahvali, Allah opet nagrada. Vidite. U ine sabetu darra, sabere fekane hajran Ako ga Allah obaspe nekim iskušenjima, nesrećan, nedaćan, sabere, on osaduri, strpi se i kaže, ja radim, ovo će proći, ti si ono dao, kao što se ti najbolje znaš kako se samo dao. I ome da Allah ne radi, samo se strpi. Tako da imam je sastavljan, kad pravi islamsko vrema, od dva dijela. Jedan je šuk, drugi je sabere. Ako imaš nešto što je lijepo, zahvali Allah za što. Ne neko, pa će Allah još Allah ti dao želju, ti finu ženu. Nemoj govoriti njima samo jesi lijepa, jesi u tebe mama i sine, poroče, pa ne puškata pa ti na mamu. Pa pusti to vlada, ko reći bi, tebi hvala pa i vaku Rahimu vlada dao za ženu vlada, Kerimu, Fatimu, zavisi, kako ti ime ženi vlada. Allah za Allah i na tebe vlada. Jednog dana što bude Allah dana se okruži, ona svoje lice ode pa kako će ti gledat neku ružu vlada, svoje lice ošlo hera, vlada tebe ne mora na sebe čuvati. Ko je gore čuo? Pa Allah. Samo Allah za hvala, skidaj se Hem ona lijepa, hem ti uživa sa njom. Hem ona tebi kada moguće ko u lubicama. Hem, hem ti fil, topi se sam sam. Samo reci, ja radim tebi hvala, ništa više. To od tebe treba uživati, svojom ženom uživati, sa svojom kućom uživa, svojim autom, dobar, spodnik. Ja mogu govoriti, a e, ja sam ga i kupio, ne, ja radim tebi hvala, a on lijepo Mercedes, on lijepo on lijepom pasatrijom audiju, administraciji, šta će šta Hvala, hvala, hvala, jednog dana Allah helikopter Onda helikopter sutra voziš go. Jer Allah vodi kad mu zavala. I onda uživa, a imaš A Ako te sretni nešto loše, nemoj onda kukati vikat kako ima ljudi, vidi ono, meni Allah šta je uradio, ne. Nego ja radim, ti si ovo dao da me iskušaš. Zato pogledajte, ako neko ima lijepe crte lica, ne treba se folirati, treba da kaže ja radi tebi hvala. To Allah A neko, ako nema crte lice, ima nos malo iskrivljen, ima duši nos, ima, ne znam, uho ovako oblendio, ovako onako, nemoj kukat bala jedna koja bolje će, možda proći, bala, da si lijep, sve bi on je tamo čaši, kod tebe letri, da boga, da ti ne bi letio s puta janac. A kad je dalo uši, ona kaže, bjež ne da ga gleda, i udari samo na onu finu neka huda, strana vrata hoće. I kako ti prođeš, ništa nisi, nisi krenuo, ni u klubu, nisi u, i i bolje prošlo nego onaj lijep. onaj lijep je god fasilo. Koliko je glumaca je zaglavilo. Onaj od onog, onaj od onog, onaj, onaj div počinio, onaj rako. Razumijete, a što? Pa zato što sve leti oko nje. Poplave, lijepi, I onda leti. I ti misliš da se lijepi, ali ne je to blagodat. A blagodat, može ti kažem. Zato ti ne znaš šta je u Allahovom davanju. Nego ti, ako si lijep, zahvalan na čuvaj se. Ako si ružan, nisi ružan, zato što si ružan nego ružan, zato što i djeci od tebe, pa onda kad poredi, vidi, razumije, tebe si ti kad bi bio rođen na napuštenom ostavu, samo ti i jedna djevojka sama, i rastu među majmunima i ostalim hajanima. Ti bi u odnosu na majmune uvijek ljudi, ono, kad bi je tebe u ovdje među nas bila da ne možda da ni svi naši djevojka. Ali ti kad tu među majmunima ona je moj djevojka. Ajde, ajde, ajde. a si ti a zašto? Pa zato što nema poređenja. <laughs> Kad god porediš sa manjurima, e, daleko smo mi do tebe. Razumijete? Ali to ljudi uvijek ono gledaju pa I e, tako i ovdje. Zato poslanik Ali Islam kaže, ugledajte onoga koji je bolji od vas, koji je bogobojazniji od vas. A kaže, nemoj se gledati onoga koji je u smislu Dunjava, kada u njega su. Nego ono krome gledati. Pa uvijek kad imaš nešto, a ona ima bolje auto, ti reci kako ovo je moje nema ni bicikl. Malo njega da se Hvala na njega, nemoj govoriti, vidi ono kuse, on vozi ono najnoviji Mercedesa, nemoj njega govoriti. Nego da ono ko nema ni biciklu dole, ima neko, nema ni biciklu, nema plati, nema ono, ti sam radiš kad ne radi ni sin, ni žena, ni čerka, sam ja radim. Allah ti dao svako dobro, pa ti makar radiš, ima ljudi, nema niko i ne radi. Uvijek gledaj one koji su slabiji od tebe materijalno. U materijalnom smislu, kaže poslanik, ali islam treba gledati na one koji su skromni od nas a u ovom duhovnom smislu, ono koji su bolji od nas. I zato gledaš ono koji je bolji od tebe. je više klanja i šaki vakat u džami, e onda, Boga mi, potrud se i da to radi. Ima tamo u našim ovim klasičnim djelima spominje da je bilo ljudi 60 godina, jedan kaže, nikad nisam zakasnio na ispitahe tekvir za imama. Znači, kad imam kaže Allah otvar, on je odmah iz njega 60 godina. Ni na jedan pak. E, u njega treba se ugledati. Hajde vidimo koliko ćemo mi za imam doći klanjati one naše vatove. Pa vidimo. Pa da se ćemo u tome. Uvijek gledaš onaj koji je bolji. Vidiš neko koji stalno klanja da kažemo hajde ja pomoći, razumijete? Nego mi gledamo on je hajde, ima kuću veću i zato, pa to ti isto ona slana voda što više piješ, što te više ima razvore, sve ćeš više piti hladnom vodu malo popi baš vidi, još se pije, a uzmijem slano, pa još više. I još nikad se E tako je dunjava, tako je šeitan programiru, znaš, na češ onda ti čim u njega, samo gradiš još više i više. Ovo sam htio da kažem, onaj, dakle, poslanik Ali Salam je rekao za ove ljude koji će imati taj iskušenja, koji su vjernici, da će Allah očistiti na sudnjem danu da nijednog grija neće ponijeti sa sobom. Vidite, mi smo svi griješnici. Allah je dao da niko osim poslanika koje je Allah sačuvao preko Meleka Čibrija niko drugi nije u stanju sačuvao od To je jasno. I svi mi kad gledali na to, na grije dobra djela, ne bi svi za zagladili. Jer Allah nas ne stavlja u džennet zbog naših dijela koje smo dobro radili, nego zbog fadla i svog rahmeta mi idemo u džennet. Zumijete? Međutim, vidite, da kad dođe na sudnji dan, Zbog ovih iskušenja koje Allah dao, on će mu te, ti grije očistiti. I zato nekad ljudi dođu kažu, vidi šta je ovo? Ama nemoj čovječe zbola. Pa vidiš da te Allah voli, vidiš da te daje iskušenje, vidiš da daje iskušenje tvome narodu. Trpi se, trpi se do onog momenta kada će biti vječnost. Trpi se samo ovo pola dana ili dan kako radi Kur'an i Kerim. Razumijete? Šta kaže poslanik Ali Islam, kako prosi imam Tirmizi u svom hadisu koji je da kao vjerodostojan, u svome sunenu, jedan hadis gdje poslanik Ali Islam ovako kaže, pazite dobro, ma je zalu belalu bil mu'mini wal mu'minet fi nefsihi, wa valedihi, wa malihi, hatta jelka Allahe ta'ala, wa ma alihi hati'atun. Kaže poslanik Ali Islam, vjernika nije rekao časira nevjernika vjernika i vjernicu će satirati iskušenja u njihovim životima, u njihovoj djeci. U djete nekad pogine, umre, nasrada, tracu ima, ima tumor, ima ono, podlegne, ne podlegne. Vidjeli ste kakva iskušenja sve imamo sa djecom i sa svojim životima. mali i u njihovoj imetku. Imaš od jednog se auto, treba ti ga 20.000 eura platio, je helač. Razumijete to? Nestane. uradi, sve, vidi se bako kako treba, najidje, vrijeme i sve ovdje, Helač. Tu se prepoznaje muslima. A dakle, to su taj iskušenja koje Allah postavi da vidi, hoćeš ti reći, ja radim, ovo je tvoje, ti si mi dao, da nije tebe, ja ne bi, ništa, mi nisi dao mozak, pamet, noge, ruke, ne mogu da hoda, ne mogu da dodirivati, ne mogu ništa pričati. Vidio se ljudi dođe, kao ja sam to kupio, pa ti Allah nije dao vid, kad te nije stid, da, da si glup, jel tako, i da nemaš snu. i da ti Allah nije dao pamet da se daje bura, da te, da te budalakaju tam po ulici, pola da se šegaju s tobom, ko da ti mogu zarasta pa kupiti, ne mogu ni, i obično ni cikl kupiti pola, kamo Mercedes, razumiješ? A zašto ga kupio? Ti Allah dao i noge, ruke, pametan bio momak, radio u firmi i zaradio. Allah se zahvala. Jer što mi se Allah samo uzio pamet, gdje? Koji to konzili ljekara može ti vratiti pamet ako je Allah uspije? Koji to mogao da ostane faraon na zemlji, predsjednik i ljekara, a da ga Allah nije uzeo sebi? Nema ljekara koji ga može sačuvati. Razumijete? Prema tome, e to je. I onda kaže poslanik ali salam. Dakle, satirat će vas iskušenja u vašim imecima, u vašim životima, u vašoj djeci, sve ota dok ne sretnete Allah, hatta jelka Allahe ta'ala, vama alejhi hafijetun. Sve ota dok ne dođete na onaj svijet, a budete očišćeni od svih grija. Vama alejhi hafijetun. Vjernik će doći, neće imati ni jedno jedino grije. Koja je to čast Koji je to uspjeh? je ovi zemaljski šampioni, ljudi moji, šta je vam? Kakvi ovi bogatuni, Bog? Kakvi ove velike i bogate zemlje? To je puno grija. Treba više u izdara. iz dana. A ti dolaziš i nijednog jedinog grija. Vidiš te ljepote na ovom svijetu, braću. Za vjernik. Zato imamo običaj, običaj kazati bolje pet minuta živi kao vjernik nego 500 godina kao hajma. Jer tamo ćeš onda vječno biti. A, on, a nas Allah častije, vidite, stalno neko iskušenje. A jedan dan kad imamo neko iskušenje, a to je znak da nas voli. To je znak da nas voli i hoće da nas očisti od svih griha koja smo imali. I nekada naši dođu tamo ime se srebrnice stalno potiče i treba naravno da ne bi nam se ponovo dešavalo, mi moramo o tome govoriti. Ali mislim da znaju ljudi šta će na sud, sutra biti na sudnjem danu. Oni koji su bili normalno, vjerici, fini, nisu doprinili ničem. On će na sudnjem danu biti u dženevskim perivojima, oni koji su njih ubijali ovi džalači biti u najdonjim, onaj, jel tako, satovima džehennema i džehennemske vatre. I da znaju ovi koji su ubijali one iz Srebrnice, oni bi se kajali toliko da bi toliko plakali da bi mi, bošnjaci, morali praviti fabrike i sve svoju djecu i rodbinu zaposliti u fabrikama paloma, maramica, da dodajemo samo onim gubicama, da oni brišu suze, da oni znaju koliko će tamo ispaštati, koliko će tamo plakati. Ali ne znaju, ona ne zna čovjek dok ne dođe tamo gdje treba. Tek će onda da vidi, onda ćemo se kajati. Ali onda je kasno vraćamo na Nema onda povratka nazad. Zato je bitno sad, da dok smo još ovdje živi, dok sad možemo nešto da uradimo, da sad uradimo, i zato ne bojte se ni onoga što dolazi, ni onoga što prolazi. Ne bojte se ni smaka svijeta, jer na vjernicima neće biti smak svijeta, da znate dobro. Evo, baš sam ja u posljednju knjigu naslovio, evo smak svijeta dolazi. To je zbirka hadisa, oko 350 vjerodostojnih, dakle, autentičnih, provjerenih hadisa koji govori o predlacima smaka svijeta. I tu je navedeno, razumijete, to sam htio prije 12. 21. E, e, decembra 2012. godine, ali eto zbog vremena nisam mogao da stignem, ali svejedno u svakom dobu je ona aktualna. Zbog čega? Zato što ljudi i mu brojni muslimani su bili vrtali da neće smak svijeta. Ama neće, na vjernicima smak svijeta se neće desiti nadalje. A to je najteži kosmički moment koji postoji. Jer što kaže poslanik, ali i salam, late krumu satu, illa ala širari nas. Samo će na najgorijim stvorenjima na svijetu se desiti smak svijeta. Znači na nevjernicima, ateistima i nemoralnim griješnicima. Neće na vjernicima. Jer poslanik ali samo tumači kako se to desiti kaže da će zapuhati jedan eh, povjetara, nije vjetar, jer vjetra, kad naleti vjetar, svi se boje da neće biti nevrijeme tom pa kuću i digni Pa su razumijete? Nego povjetara, znači na blagi vjetrić, koji te malo osvježava kada ide kod tebe. Ono kako kaže Ali Salam, takav vjetar kao svila. Kad te dodirne u lice, osjetiš pot, Jer kada je ružan ovaj materijal, kad te dodirne, zakačiš te. A kada je svila, vidjeli ste, ona samo fino, fino po licu, kako ti li, lije imaš, dragi, blag, osjećaj kada ne ide svila kod tebe. E takav će, kaže Ali Salam, povjetarac biti onaj predsmak, sami smak svijeta i onda će Allah Zulešanu dati taj povjetarac koji će puhati od pravca Jemena ka svim destinacijama na svijetu. I onda će I preko Crne Gore prijeći svi naravno zemalja i onda će doći do svakog mjera. Kako bude ta svila nailazila, on osjeti blagost, kako će mu duša izlaziti. I Allah će svim vjernicima u istom momentu pokušati duše A ostaće samo nevjernici i naj, ona opasnija vrsta insana koji su bili griješnici, koji su radili ono što Allah ne voli, e na njima će se izvršiti smak svijeta. Na tome vidite, nema nitu ništa. E to je ovim poslanika ali sam najavio je da ćeš biti počašten, da ćeš biti izdvojen, da će te Allah nagraditi time što nećeš ostati taj najgori čin kada objeliš jednom, kada, kada jednom gotovo umriješ od, od straha. Muslimani to neće živjeti. A zato mi doživljamo ove, vidite, razne neugodnosti, ali zato te Allah priprema, oprašta ti grije, zato sutra nećeš onaj doživjeti smak smijeta na svojoj koži, kad onima bude najteže, ti ćeš da ostaneš i opstaneš. E, to je vrlo bitno, braći moja draga. A posebno ono što Allah obećava vola akibatu A krajnji slušetak i krajnji rezultat, onaj najbolji rezultat je lil Da one koji se Allaha boje, oni koji su vjernici, oni koji su bogobojazni. Zato, braćo moja draga i jedino se isplati biti bogobojaca. Jedino se isplati biti Ništa drugo se isplati. Sve drugo je živa propast, to će tek osjetiti na sudnjem danu. Jer nekada čovjek neće povjerati reći šta je ona došao nama, govori, vazi, možemo govoriti šta hoće, ali Boga mi vidi na sudnjem danu. Jer ovo što govorim, ovo govorim sve na temelju ajeta i hadisa, ne govorim na svoje glave, jer sam ja to izmišljao. I sve što govorim je na temelju vjerodostojnja hadisa, ja ne volim nikad citirati hadis koji nije vjerodostojan. Na tome, ovo što govorim, govorim samo na temelju toga. Tome to je iskustvo koje se skupio 40 godina. 43. godine sam nakrenuo prvi razlog, Gazi osnovne bresi i od toga intenzivno se bavio vjerujem i gledam da sebe spasim, pa onda ako mogu i koga drugoga. Razumijete? Prema tome ne govorim to onako iz neke filozofije, kao što mnogi govore. Ne govorim to na temelju neke teorije. Ovo su stvari koje su jasne, koje su kristalno čiste, za koje Allah Želešanu jasno pokazuje i To ćete vidjeti uskoro. Zato je poslanik, ali vam vidite, objašnjavao i najavio sve stvari. Mi smo do sada, ako pogledate, brojne te njegove najave i predskazanja imali u našem životu i u čitavom svijetu. A vidi smo uskoro se desiti, to znamo dobro pratiti, pogotovo i mlađi koji će još duže, nadamo se, boraviti na ovome svijetu. Pratite pa ćete vidjeti uskoro i ovo, ja ću završiti s ovim hadisom koji ću tirati na kraju, gdje poslanik sallallahu alaihi sallam kaže jednom hadisku koga bilježi imam Tirmizi, koji je također vjerodostojan, a u kome se kaže je kunu fi ahiri hadi ummeti hasfun, meshun, Kaže poslanik ali salam, se na kraju moga umeta, to je u generacijama koje dolaze poslije mene. A to je već u nekim generacijama bilo dešavano, kao što je pretvaranje ljudskih likova u likove životinje kod Benu Israila, kao što je bilo onaj kamenje koje se sučivalo na one homoseksualce u ime Luta ali salama. Ali kaže poslanik ali salam, tri stvari će biti posebno prepoznatljive i one se desiti na zadnjim generacijama ovoga svijeta koji će doći iza mene, a to su izobličavanje ljudskih likova u likove životinja. Pa će čovjek koji legne najveće sa ženom, zajedno legnu, ona ujutro se probudi i vidi majmuna ili svinju sa sobom. Jer se pretvorti u majmuna ili svinju. To su dva malo nezgodnija hajlana, kao što znate, jer opet maca je ljepša puno brate od svinje, nego će baš biti u svinju i u na pretvoreni, a onaj kaže na drugom mjestu, drugo što spomenuo, da će se kamen tučivati ljudima na glavu. Kao vrijeme Ruta i Salama, za one homoseksualce, vidjeli ste sad imaju parade ponosa. Ovi homoseksualci, oni se ponose time što izazivaju Allahu srdu. Jedan će Allah dati da će kamen je padati na njih, kao u vrijeme Luta ali salama, jer to je bila glina koju je Allah svrnuo i na svakom tom komadu gline koja je protvorila u kamen pisalo ime i prezme dotičnog homoseksualca. Ovdje neće samo homoseksualca oni koji podržavaju homoseksualce, koji im dozvoljavaju to što rade po svijetu danas. I danas nemate filma gotovo Hollywoodu koji se snimi, a da nema homoseksualizma u njemu. Jer to sad je trend, sad je ono što bi rekli cool, biti homoseksualac, nije normalno biti normalan čovjek, nego biti budala, biti nastran, biti ološ, razumijete? To je sad trend u novome svijetu. Pa će Allah dati, vidiš te kad počnu padati, ono vidjeti samo malo kad i nedavno, onaj neki meteor malo pukao, malo pao, razvio se, šta je uništio prozora, kuća, tamo malo. Rusi se bili prepadali doma, ono, to je samo Allah poslao malo. Šta mislite kad počne kamenje s neba udarati, umjesto kiše i snijega, kad počne uglave tuha i samo vidiš ona homoseksualac Brno. Iza njega ono onaj simpatizer, onaj koji je glasao za to da je to sasvim normalna stvar, razumijete? I onda će tako, onaj uskoro se doživjeti i ima propadanje u zemlji. To je bilo u mnogim zemljama i ranije, ali to se rijetko dešavalo. Sad će se učestati, vidjet ćete. Evo imate već u Hrvatskoj 5-6 takvih propadanja bilo. Jedan mladić sjedio na krevetu i stotinjak metara uzemni propoje krevet i on, poginuo. Kod Banja Luke gledamo krater 3 metra, širok je opće 30 metara u To možemo govoriti, ovamo ima negdje trusno područje, negdje su potkopale vode, ali imaš tu a i rode gdje nisu potkopale vode, samo nestane. Pa ali sada kad to pojašnjava, kaže to dešavati čitavim područjima. Čitava nasilja i područja, pokrajina. Dešavat će se familijima čitavim. Dešavat će jednoj osobi. samo propadne u To je jedna prednaka sudnjega dana. A kad će to nastati? pita jednog sada, ja Rasulullah, ja Rasulullah, e veliku ofine sam kun, hoćemo mi stradati tako kako ti najavljaš, a među nama dobri ljudi, ima dobri ljudi, vjerici, fini, pobožni. Poslanik Ali se kaže, neam, i da habesu. Da, ako se pojavi habes, habes je nastranost, habes je nemoral, habes je razlog. Pogledajte, razlog. Svim dijelima svijeta. I kod muslimana i kod nemuslimana. I sad je očekivati ovo, nemojte se iznenati. Zato kažem, čovjek treba da zna jer je poslanik ali sam sve najavio. I to se znao, nije znao ništa, on i mi. Obični čovjek kao i Ali Allahovo znanje je njemu dalo Dakle, a ga ključem da je on rekao ono i ovo što god se do sad desilo, stotine su ovi, vidite, prednaka ispunjene, realizirane, i zato mi muslimani moramo biti ponosni. Nije on nama nekakav vizionar koji nam je govorio pa smulju, pa oni nekakvi razumijete tamo koji nešto predviđaju, pa ne znaju Nego, ali islam ono što je rekao, sve su obistinili. Ništa nije izmijenjeno. Pogledajte. Sve što je rekao, da se I Imate hiljade stvari koje su obistinile. Evo i ovo je najavno, da znate, će vrlo brzo to početi. Najavno tamo, kao što znate, zemlje iz koje često je tsunami i ostalo, pa zatim suše, zatim poplave, vidjeli ste dole, čitave gradove nosi poplave. Australija, koliko pa je bila poplava, glavni grad, on je Quebec, pokrajine, čitave države, je gotovo onaj bio uništen. Glavni grad je došlo da je narod počeo da bježi, da iseljava. To nikada nije bilo, onaj, razumijete, poplave. Ama to, to je ono što je Allah dao kao posebnu kataklizmu koja će nastati kad se pojavi ovakve ove nemoralne scene koje mi imamo danas na ovom i zato musliman zna, dakle, čim se pojavi da će biti to i jasno vidi i prepoznaje te znakove, zna da dolazi, odgled dolazi, zna da mu je teško da izdrži, ali treba da se čuva, da drži i naš jedino što može čuvati? Vjerova i naše jedinstvo. To je znak džema. Kad ti dolazi džema ta vladu, neće će lako skrenuti tamo. Zato ne može biti pijanica onaj to dolazi u džema. Jer ti dok budeš na povodne, ne možeš ti do je poput, pa ti kada se otriježiš, nema šanse. A hoćeš da, da čuvaš tvoj namaz. I zato je najbolji mehanizam za očuvanje nas jeste naš džemat. I recimo sad vas pet su bili u džami, idete tamo, neka pjeva, neka pjeva ili drogu troši, ti bi ko skrenuo, znaš, ili ipak ona tebe zanese. Ima glas, ima glas, sve mašala ono i ti ne vreš lako, jedan sam, ti bi možda uletio, ne vidite niko i ti bi malo u tu mehanu proletio. Ali kad je vas petorica, ti bi krenuli, kažu, ne, pa sad smo bili džami, pa treba opet začama ću mu doći. I kažem, ti si malo i tako te čuvaj. Jedno, dva, po, tri, put kasnije, kada jačaš, da nema šanse da E zato za nas dobio ovi džemati, zato su dobro naše skupe, kada budemo jačali na naše skupove na taj način, doprinesemo da sebe očuvamo u ovom vremenu koje je stvarno turbulentno i što je rečeno u jednom hadisu, da će doći vrijeme da se ni pametan čovjek neće moći stati. To je upravo ovo vrijeme kad je vrlo teško, sad ti ne znaš, vidjeli ste ko, koga ubija u islamskom svijetu, je li to pravedno nije, ko je više u pravu, ko nije, vrlo je teško sad to, vidjeli ste, razlučiti, sad, tako da, da, da ne znaš više kako da nastupiš. E jedini nas čuva, dakle, naše i zato ja sam vam rekao, onaj, kao što znate, el ibadetu fil herđi, ke hijđeti leje. I badati u vrijeme herđa, u vrijeme tih ubista, u vrijeme tih fitneta koje danas imamo u svijetu, i badet u tom vremenu je kao hijđa prema meni. Znači kao da ideš mene, kao da meni bježiš. Tako ću čuvati, kroz badet. I zato, braću moja draga, čuvajte ovaj džemat, čuvajte stalno vaše okupljanje u džematima, kod naše namaze, naše džume, kroz naše bajrame, kroz evo naša druženja stalna koja je trebala da prerastu ovako punjenje naših baterija, jer čovjek ne može ovim svijetom vodati bez baterije, ne može ništa raditi, ni kastofoni, magnetofoni, bilo što drugo, bilo se baterije, auto čim istroši, baterije moraš mijenjati, džaba je. A gdje ćeš naput bateriju? A ne mreću me, a ne mreću za progom, baterije u imanskim, moraš u a evo onda se to fino ušteka i ti si odmah jači. Vidjeli ste, čim izađeš na namaza, kako se ono rahatnije, brate, osjetiš, baterije rade, čim nema namaza, nema baterije, odmah svaku zavede, onaj te povede, šetan leti, koji je maher, kao neko, pa ne voli već hiljade godina čovjeka zavodi, vama ti 25 godina misliš ti imaš neko iskustvo, pa on bliz ima iskustvo Adam sa salama, on njega muljo tamo, vidjeli ste, pa i dženeta morao da izađe kad ga je doveo do one vočke, tamo njega i havu i džaba što je on imao havu i plavu, ajte vi, nema, nema, kad neće nema, Prema je on ima iskustvo, on nosi to iskustvo odatle. Šta ćeš ti, sad da se ti boriš? Kako se oni borili? Jedino kad uštekaš ovu našu baštinu koju napuniš, onda, onda znaš kako se ponašaš. Moraš da, da ga malo sa tom našom izvorom mana, da ga malo ne ovako nemaš baterije, to si, nema ti, nema ti spasa. Evo ja sam, kako vidim, počeo do reakcije, jel da doletio, ajde, da onda i jacimo <laughs> da obavimo. Ovaj- <laughs> da pretjeramo se našim govorima, da nas nagradi. Onaj, bilo mi je zadovoljstvo stvarno, kako ste lijepo slušali, zadovoljstvo mi je, jednom sam ranije bio nekad davno, 50 godina, ovdje za Ramazan, na ovom dematu, znam da da nam je bilo lijepo ovdje, evo i sad vidim ona lijepa ozarna, fina lica koja su fino, pažljivo slušala, pomolim pa Allaha Želešanu i naš ovaj govor i vaše slušanje da bude, ako Bog na nam izam onoga dana, kada nam bude trebalo ti dijela, da svako naše djelo bude teško, pa i ovo naše čaške druženje koje bude bar nekoliko tona teško, na, onoj mizan Terezi, jer ona najpreciznija vaga koju je Allah dao i nadamo se da će nam i ovo pomoći ako Bog da i svi naši dolasci koji inače činite u ovu lijepu džaniju. stvarno kad je pogledate svoje iznutra časti i sjetiti i biti u njoj i zato a, prvo nismo vidite kad obavljamo ibadet nismo u nekoj stisni baš naprotiv imamo evo lijepe uslove Allah je dao ne možemo sutra reći nismo imali i Arabije, smo imali neku džaniju koja je bila memri koja, nego baš evo, otvorna, fina, čista, alhamdulillah, i hvala Bogu da je Allah dao da imamo prilike da možemo u ovakvom vaktu i kada sve, vidite, odvodi ka onaj kufru i neznanju, da mi stičemo znanje i da se družimo u ime Allaha Đelešanu, pa na tome treba zahvaliti, pa će nam Allah onda otvoriti nove vidike, nove horizonte koje nećemo moći ni sagledati, pa molim ono što da vas nagradi za vaše ovo jel tako večerašnje druženje zajedno sa mnom, molim Allaha Đelšanu da se smiluje naši umrli koji su preselili sa dinom i manom na onaj svijet, molim Allaha Đelšanu da sačuva našu omladinu generacije koje dolaze, da živimo i umremo jedino kao muslimani, molim Allaha da izliječi naše bolesne i da sačuva našu braću u svim dijelovima svijeta koji imaju iskušenja sa onima koji ubijaju, koji proganjaju, da ako Bog da jednoga dana svi budemo u istom safu jedino Allahu Đelešanu, da tako padajući ničice na tlo, da budemo iskreni i pravi vjernici. Kulu kao li haza, wa astagfirullahi li velekum, wa sallallahu ala sallina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi i evo, na kraju samo se zahvalim, pored zahvali Allahu Đelešanu, zahvalimo na kraju i evo našim ovim organizatorima koji su organizirali, meni je čast, stvarno i zadovoljstvo da možemo progovoriti i slatko zajednice našim imamima i evo, UNESCO ovima koji su organizirali, koji su na neki način uložili trud da, da vidimo i to je za nas, za mene prije svega dobitak jer onaj svaki moj nastup ja osjećam da, da, da, da sam sebe na neki način podigao, a onaj Allah zna kako je, koji, koji jel tako, nije to došlo. Ali je vrlo bitno da se mi sabiremo, da mi jedni drugima se družimo i ne moramo nikad reći nešto novo, braću. Dovoljno je samo se Družimo da gledamo jedni druge i da govorimo da je islam ispravan. Jer Hasan al-Basri nekada nije ljudima ni govorio, znate li to? Hasan al-Basri kaže, da nam cijenjeni imamo brže predavanje. Hasan al-Basri filo ustane svojom bradom, sa svojim nurom i kaže Kur'an, Kur'an, braće muslimani, i zaplače. Plače i ne može da stoji plače, sjedne, sad džemat plače tako plaću pol sata idu u kući. Nikad bolji tekst nisam imao. Razumijete? To da ono mi vjerujete ovdje. Dovoljno da kažemo Kur'an, Islam, Kabul i svi u plaću. I eto ti deset. tamo ono po odmah ovdje ono ona nadrajati jacije. Ali mene pustim do jacije ne vama ono ovdje nadrajati. Zove ono u početku završiti. Raspaka se i različi ali nisam ja Hasan Basri, a niste vi oni koji slušaju Hasan Basri. E dok mi dođemo do tog stepena, da vam ovdje ćemo biti pravi. E vidite onda kako se stanje mijenja. Ali ovo način da mi dođemo do tog puta, hvala Bogu, pa evo prilike, inša Allah, pa evo govorim za vanjim onima koji su ona je tako i ovo organizirano je Allah nagradi, a nama svima da da nagradu za ono smo bili zajedno sa drugim, kul kao i haza, vas tako je, pa pedagoge Muhammeda Islama i sada ne ura, ova je peta ura. Najjeftinije ovaj baš. Ona